ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวเมวัยโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุตังกปาจันโทปนราสุยะธามณิโชติระโสยาธาสัพเพ ติโยวิวัชันตุสาภาโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุกิทิภายุโกภาวะพิวา านาสิเลสานิจังวุฒาปาจายนวจันตารธรรมวัฏทานติอายุวันโนสุขัง โตเวปสันนานังอากังธรรมังวิจาณตังอาเกบุเทปสันนานังดาขีนเยอนุตเรอาเกธรรมเมปสันนานังวิรังกุปัสเมสุเกงอาเกตังเกปสันนานังปุญญาเกเตอนุตเรง อากาสมิงลานังกาตตังอากังปุญญังอวัตติอากังอายุเจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาศดาตเมทาวีอากาศธรรมะธรรมานิโต เทวะปุโตมนุสโตวาหากาปโตปโมรติติภวะตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตาสาบาบุตานุภาเวนัสนาโสทีภวันกุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตาปาธรรมานุภาเวนัสดาโสทีปวันกุเตภาวะตุสาปมังกาลังรักขันตุสาปเดวตังตาปะสังฆานุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุเต